Կատարում ենք հետևյալ հետազոտությունները. արյան ընդհանուր քննություն, մանրէաբանական խորխի քննություն, որը կատարվում ենք ամբողջ հանրապետությունում մենակ մենք, հայտնաբերում ենք կողի հարուցիչը, այդ անալիզը հայտնաբերել է կողը 1881 թվականին, որ միջև առայժմ այդ փորձը նույնն է մնացել։ Ասում են կողի բացիլ, այո։ Հա, կողի հենց այդ օրն էլ մարտի 24-ին էլ նշվում է որպես Պալարախտի դեմ պայքարի հա, միջազգային օր եւ այսօր մարտի 24-ն է, ես գտնվում եմ ձեր լաբորատորիայում, չնայած ոչ աշխատանքային օր է, այնուամենայնիվ Տիկին Ավանեսյան դուք նշում զրուցում եք կարծես այդ օրը, նորից հավաքվում եք, նորից զրուցում եք։ Մենք համագործակցում ենք բժիշկներ առանց սահմանի կազմակերպության հետ, նրանք ամեն անգամ նշում են, նրանք մեզ հետ են առ այսօր օգնության կարգով ամբողջ լաբորատոր նյութերը, ներկերը, տրամադրում են իրանք։ Ուշներ առանց սահմանի այստեղ ֆրանսիական գազམ་ակերպությունն է։ Այո։ Դուք համագործակցում եք բժիշկներ առանց սահմանի գազམ་ակերպության հետ։ Ղեկավարում է լաբորատորիա Էդուարդ Կաբասաբալյանը, որը նույնպես շատ լավ լաբորատորիայի մասնագետ է, ամեն անգամ մեզ նյութերով, գործիքներով, նոր սարքերով տրամադրում են, մենք աշխատում ենք։ Տիկին Լուսինե, ինչն է ողջունելի այսօր ձեր լաբորատորիայում, ինչն է ձեզ օգնում, եթե այսպես լիներ, ապա ավելի լավ կլիներ, ինչու, որովհետև նախքան հարցազրույցի հրավիրելը տեղեկացա, որ սարքավորումները այնքան էլ ժամանակակից չեն, այո, Այո, նոր սարքավորումներ արյան ընդհանուր օգնության համար չունենք, բայց մեր նախարարը աջակցելու է այս տարվա կտրվածքով տրամադրելու է մեզ անալիզատորներ։ Տիկին Լուսինե, կարելի է ըստ անալիզների որոշել արցախցիների առողջական վիճակը, բալարախտը որքանով են ներխուժել մեր կյանք։ Տենց տվյալներ չեն կարա ասել, որովհետև բալարախտը եղել է, կա, ուղղակի մենք պայքարում ենք ամեն անգամ նոր հայտնաբերումներ վանդներ, ամեն անգամ ընթացիկ հիվանդներ, ամեն անգամ ռեցիզիվներ են տալիս։ Մեր հիվանդները, եթե իրանց կյանքի պայմանները լավ չլինում, նրանք նորից վերադառնում են մեզ մոտ։ Տիկին Ալավերդյանը այսօր մարտի 24-ն է, սակայն ոչ աշխատանքային ոչ աշխատանքորացույցի կիրակի է, սակայն նորից այստեղ եք։ Ինչպես առանձնացավ այդ օրը ձեր աշխատավայրում։ Չնայած ոչ աշխատանքային օր է, բայց մենք ջանքեր ենք գործադրում հանուն մեր հիվանդներին, որ ապակինվեն, լավանան։ Մի քանի խոսք ձեր աշխատանքի մասին, ձեր լաբորատորիայի մասին։ Հիվանդը ընդունելուց անմիջապես մենք վերցնում ենք բիոքիմիական անալիզներ, քանի որ նրանք երկար տարիներ դեղորայք են օգտագործում, պետք է ստուգել իրենց անալիզները, միշտ հսկողության մեջ է, ուշադիր է հիվանդների նկատմամբ, Շինշիդյան մարտի 24-ը Պալարախտի դեմ պայքարի միջազգային օրն է։ Կարծում եմ, ով ով նման վաստակ եւ անուն ունեցող բժշկուհին շատ բան ունի պատմելու եւ այդ հիվանդության մասին, եւ պայքար այդ հիվանդության դեմ։ Խնդրեմ Հիվանդությունը այսօրվա դուրսամբ արդի հիվանդություն է այն առումով, որովհետև սա սոցիալական հիվանդություն է։ Հիվանդություն, որը տարածվում է ութակաթիլային ճանապարհով։ Այսինքն մենք չենք կարող 100%-անոց կառավարել այդ հիվանդությունը։ Ու եթե մենք ունենում ենք մեկ հիվանդ, որը վարակի աղբյուր է, այսինքն բաց ձևով տուբերկուլոզ, սա կարող է պատճառ դառնալ ահագի մարդկանց հիվանդացության։ Դրա համար այս հիվանդությունը պետք է միանշանակ լինի մարդկության, մեր կառավարության հայացքի ներքո, որպեսզի կարողանանք ժամանակին կանխել հիվանդության տարածածությունը, որովհետև մենք մի փոքր երկիր ենք, մի փոքր ազգ եւ բարձի թողի թողնել մատերի արանքից նայել ճիշտ չլինի։ Չգիտեմ ինչքանով է կոռեկտ այս իմ խոսքերը, բայց ասեմ, որ Պալարախտը մի հիվանդություն է, որը սոցիալական լինելով հանդերձ այս պահին այնքան սոցիալական չէ, ինչքան որ հոգեբանական։ Մեր հիվանդները մեծ հոգեբանական օգնության կարիք ունեն։ Ու նրանք պետք է գտնվեն միանշանակ եւ բժիշկների, առողջապահության համակարգի աշխատողների եւ կառավարության ուշադրության կենտրոնում։ Այսօրը մեր իհարկե մասնագիտական օրն է, ու կցանկանայի, որ Վերջապես մենք էլ ուշադրության արժանանայինք, մենք ասելով ես չեմ հասկանում, մենք աշխատողներս, այլ մեր հիվանդները։ Եվ ունենայինք մի քիչ ավելի բարվոք պայմաններ բուժվելու եւ առողջությունը վերականգնելու համար։ Այն պայմանները, որոնցում մենք աշխատում ենք, գտնում են, որ մեր հիվանդությունը հարիր չէ։ Տիգին Շինջյանն անգամ հուզեցիք ինձ 30 տարվա առողջություն հաղորդաշարի խմբագրին, որ կարծես սպառվեցին հարցերս։ Համամիտ եմ ձեզ հետ, համաձայն եմ լիովին Սակայն կխնդրեի նաև մի քանի խոսք ասեիք պայմանները, ուշադրությունը, հոգեբանությունը, բառը, խոսքը, բոլորը բոլորը ապրում են մեր կողքին ու չպետք է մեր կողքով անցնեն։ Համամիտ եմ ձեզ հետ, այնուամենայնիվ այս դժվարին պայմաններում ինչ բոժուկնություն են ստանում ձեզ դիմող հիվանդները։ Մեզ դիմող հիվանդները ստանում են մաքսիմալ Եթե չստեմ, կարամ ասեմ 100% անոչ բուժուկնություն, այն ինչ կախված է մեզնից, իհարկե մենք ամենքը անում ենք, թե մեր տնօրինությունը, թե միջազգային կազմակերպություններն էին օգնում, որոնք այսօր համարյա հրաժարվել են, արդեն իրենց աշխատանքը վերջացրել են, մենք կմնանք մեր ու մեր կառավարության ուշադրության ներքո բայց այն ինչ կախված է իհարկե ունենալով այսքան խնդիրներ, թե շենքային պայմանների, թե գործիքային ցարքավորումների պակասի, բայց մարդկային գործոնը մեր հիմնարկում իհարկե ես գտնում եմ, որ լավ է դրված մեր հիվանդները մեզնից գոհ են, մի հիվանդ, որ մեկ անգամ բարգում է հակապահարախտայինում երկրորդ անգամ դժվարությամբ է ուզում մեկ այլ հիմնարկ դիմել իր խնդիրների առումով, որովհետև այստեղ իհարկե մասնագետները մեր տնօրենի գլխավորությամբ լավ են աշխատում, աշխատում են ինձ կախված ամեն ինչ անել եւ հիվանդներն էլ ինչքան գիտեմ մեզնից գոհ են։ Տիկին Անդրեան այսօր մարտի 24-ն է դարձյալ հետաքրքիր զգադիպության ոչ աշխատանքային օր, ինչպես անցյալ տարիներ, շաբաթեր, իսկ հիմա Կիրակի է։ Ողջ խմբով այստեղ եք, բժողնություն եք ցուցաբերում։ Խնդրեմ մի քանի խոսք օրվա մասին ու նաև ընդհանուր մի փոքր տեղեկություններ։ 24 марта Международный день борьбы с туберкулезом. Этот день отмечается везде, но это не значит, что работа и профилактика по борьбе с туберкулезом существует только один день в году. Это наша ежедневная работа, которую мы осуществляем на протяжении всего нашего рабочего времени и даже вне дома также с нашими близкими, родными, соседями учитывая, что на протяжении долгих лет, начиная с 1997 года, в Арцахе проводится работа совместная вместе с Министерством здравоохранения и противотуберкулезным диспансером, с организацией врачей без границ» отделения Франция, удалось достаточно снизить заболеваемость среди впервые выявленных больных туберкулезом. И также, учитывая, что на сегодняшний день проводится лечение и устойчивых форм туберкулеза, что у нас как таковых хроников на сегодняшний день не существует. Все больные заканчивают свой полноценный курс лечения и как источник инфекции не представляют опасности для окружающих. На сегодняшний день уже отделение Франции «Врачи без границ» заканчивают свою гуманитарную миссию в Армении и в том числе и в Карабахе. И это означает, что все проблемы, связанные с борьбой против туберкулеза, ложатся на плечи нашего государства, нашего нашего правительства и нашего диспансера. И я надеюсь, что нам и в этом году удастся тоже в определенной степени за счет э, структур социального обеспечения Арцаха, а также, может быть, и с помощью Красного Креста, который пока еще продолжает свою работу в Армении, и эту часть нашей работы также осуществлять в дальнейшем. Thank you.